بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل مع أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط التاسع ويحتوي على سور الكهف مريم طه الأنبياء نعم بوت بوت بوت بن مكياه อันดับที่สิบแปดมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบองค์การเป็นบทหนึ่งในห้าบทที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาบททั้งห้าคือ อัลฟาติอัลอัลอาอัลกาฟีาบะและฟาติดังกล่าวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญให้เกียรติแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเทิดทูนความศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์ ยอมรับความยิ่งใหญ่ ความเกรียงไกรความเกลิดกล้อง และความสมบูรณ์ของพระองค์บทนี้ประมวลเรื่องราวความเป็นมาในอดีตที่สำคัญสามเรื่องด้วยกัน โดยยืนยันถึงความมุ่งหมายหลักอันดับแรก เพื่อเน้นหนักถึงการเชื่อมั่นและการศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เรื่องแรก คือเรื่องของชาวถ้ำซึ่งมีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งยอมเสียสละชีวิตในแนวทางต่อการศรัทธาเชื่อมั่น ต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ที่เข้าไปพำนักอยู่ในถ้ำแล้วก็หลับไป เป็นเวลานานถึงสามร้อยกับเก้าปี หลังจากนั้นอัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ เรื่องที่สองคือเรื่องของนบีมูซากับบ่าวที่ดีชื่อว่าพอติดเป็นเรื่องการแสวงหาวิชาความรู้ ทรงเปิดเผยให้บ่าวที่ดีของพระองค์ คือพอติดบ่าวคนนี้ถึงแม้ว่าองค์การจะนี้ได้ระบุว่า เป็นนบี แต่สำนวนขององค์การที่ใช้กับบ่าวคนนี้เหมือนกับที่อัลกุรอานใช้กับบรรดานาบีคนอื่นๆ นักวิชาการและปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจึงมีความเห็นว่า ข้อตรีเป็นนบี ได้รับทราบโดยที่นบีมูซาไม่สามารถล่วงรู้ได้ถึงเบื้องหลังของสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขา จนกว่าข้อตรีจะแจ้งให้เขาทราบ นั่นคือเรื่องเรือเดินทะเล เรื่องการฆ่าเด็กกำพร้าและการบูรณะกำแพง เรื่องที่สามคือเรื่องสุลกรไนเขาเป็นกษัตริย์ ซึ่งอัลลอฮ์ทรงให้เขามีความเข้มแข็งยำเกรงและมีความยุติธรรมโดยให้เขามีอำนาจปกครองอย่างกว้างใหญ่ไพศาลตามคำเรียกร้องของประชาชน นอกจากเรื่องทั้งสามแล้ว บทนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงอีกสามเรื่อง พื่อชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า สัจธรรมนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับการมีทรัพย์สมบัติมากมาย หรือมีอำนาจล้นฟ้าแต่สัจธรรมนั้นสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อมั่นและการศรัทธาตัวอย่างแรก กล่าวถึงเศรษฐี ที่อวดบ้างอวดมีต่อทรัพย์สมบัติของเขา กับยาจกที่มีความภาคภูมิใจในความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวอย่างที่สองนี้ กล่าวถึงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ และสิ่งที่ติดตามด้วยความดับสลายและการสูญเสีย ตัวอย่างที่สามกล่าวถึงการหยิ่งยะโสและการจองหอง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิบลิส ที่มันปฏิเสธไม่ยอมพระวะต่ออาดัมจนกระทั่งถูกเฉดหัวออกจากความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮ์เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้นำมากล่าวไว้ในนั้น ก็เพื่อเป็นนิทัศอุทาหรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แนะ และเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในขลอกที่ถูกต้องนั่นเองบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลกัฟิเพราะมีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้า และเรื่องประหลาดเกี่ยวกับชาวรรมส่วนใหญ่ขององค์การบทนี้คือประมาณ71องค์การจากจำนวนทั้งหมด110องค์การ กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต คือเรื่องของชาวถ้ำ เรื่องของชาวสวน เรื่องของอดัมกับอิบลิสเรื่องของมูซาเกี่ยวกับบ่าวที่ดี คือคอริบและเรื่องของซุลกอตไน ส่วนองค์การที่เหลืออีก 39 องค์การ เป็นคำอธิบายประกอบ หรือวิจารณ์เรื่องต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแต่ละเรื่อง นอกจากนั้นเป็นการกล่าวถึงบางส่วนของภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันปรโลก และภาพลักษณ์แห่งการดำรงชีวิต ตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบิิิสมลลาฮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ผู้ทรงประทานคำพีแก่ปวงบาวของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้มันบิดเบือนแต่อย่างใดเป็นคำพีที่เที่ยงธรรม เพื่อเตือนสำทับถึงการลงโทษอย่างรุนแรงจากพระองค์และเพื่อแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธา ที่กระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอันดีงามเป็นผู้บังนับอยู่ในนั้นตลอดกาล และเพื่อเตือนสำทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ ทรงมีบุตรมละหุมบิฮิมินอิลมิวะลาลิอาบาอิฮิมพวกเขาไม่มีความรู้ใดๆ ในเรื่องนี้ และบรรพบุรุษของพวกเขาก็เช่นกัน เป็นคำกล่าวที่น่าเกลียดยิ่งที่ออกมาจากปากของพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ได้กล่าวอันใดออกมา นอกจากความเท็จดังนั้นบางที่เจ้าอาจเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้าด้วยความเสียใจ เนื่องจากการผินหลังของพวกเขา หากพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี้อินนาจัลลามาอัลอัรดิซีนตัลลฮาลินบลุวะฮุมอัยยุฮุมอัพซันอามะลาถ้าจริงเราได้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน เป็นที่ประดับสำหรับมัน เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาว่า ผู้ใดในหมู่พวกเขา มีผลงานที่ดีเยี่ยมว่าอินนาละ และแน่นอนเราได้ทำให้สิ่งที่อยู่บนพื้นดิน เป็นผุยผงแห้งแล้งอัมฮัสิบตะอันนอัศฮาบัลกะฮฟวัรกีมกานูมินอายาตินาอาจบาเจ้าคิดรู้ว่าชาวถ้ำและก็แผ่นจารึกเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนั้นหรือ إذ أوى الفتية إ บบ الكهف فقالوا ล ب ن ا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا จงดำลึกถึงขณะที่พวกชายหนุ่มหลบเข้าไปในถ้ำแล้วพวกเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราด้วยเถิด และทรงให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง แล้วเราได้อุดหูของพวกเขาให้นอนหลับ อยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายปี แล้วเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้ใดในสองพวกนั้น นับเวลาที่พวกเขาอยู่ได้อย่างถูกต้องกว่า เราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เจ้าฟังตามความเป็นจริงแท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา และเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาด้วย และเราได้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่า พระผู้อภิบาลของเรา คือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์มิฉะนั้นเราก็กล่าวเกินความเป็นจริง อย่างแน่นอน هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن กกลุ่มชนเหล่านั้นของเรา ได้ยึดเอาพระเจ้าต่าง ๆ อื่นจากพระองค์ทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเราดังนั้นจะมีผู้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่อเราอิดะตัลตุมุมวะมายะบุดูนอิลลัลลอฮฟะอูอิลัลกะฮยันชุรลัุมรับบุคุมมิรเรห์มะติ์ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا และเมื่อพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพตืนจากอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพวกเจ้าก็จงหลบเข้าไปในถ้ำเถิดพระผู้ริบาลของพวกเจ้าจะทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์แก่พวกเจ้า และจะทรงให้กิจการของพวกเจ้าดำเนินไปอย่างสะดวกสบาย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 له และเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้น มันจะคล้อยจากถ้ำของพวกเขาไปทางขวาและเมื่อมันตกมันจะเบนออกไปทางซ้าย โดยที่พวกเขาอยู่ในที่โล่งกว้างของมัน นั่นคือส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำถูกต้องแก่เขา เขาก็คือผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง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 เพราะพวกเขา وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا และในทำนองนั้น เราได้พวกเขาลุกขึ้น เพื่อพวกเขาจะได้ถามซึ่งกันและกัน คนหนึ่งในพวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใด พวกเขากล่าวว่า เราพำนักอยู่วันหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งของวันพวกเขากล่าวว่า พระผู้บานของพวกเจ้าทรงทราบดีว่า พวกเจ้าพำนักอยู่นานเท่าไหร่ดังนั้นจงส่งคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าไปในเมือง พร้อมด้วยเหรียญเงินนี้ของพวกเจ้าเพื่อเลือกดูอาหารที่ดียิ่ง และเขาซื้อมาให้แก่พวกเจ้า และเขาประพฤติอย่างสุภาพและจะให้ผู้ใดรู้เรื่องของพวกเจ้า إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا แท้จริงพวกเขานั้นหากพวกเขารู้เรื่องของพวกเจ้า พวกเขาจะเอาก้อนหินคว้างพวกเจ้า หรือนำพวกเจ้ากลับไปนับถือศาสนาของพวกเขา และเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ประสบความสำเร็จเลย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 จงสร้างอาคารที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา พระผู้อภิบาลของพวกเขาทรงรู้ดียิ่งในเรื่องของพวกเขา ฝ่ายบรรดาผู้มีเสียงข้างมาก ในเรื่องของพวกเขากล่าวว่า แน่นอน เราจะสร้างมัสยิดที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา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 และอีกกลุ่มจะกล่าวว่ามีเจ็ดคน และที่แปดคือสุนัขของพวกเขา จงกล่าวเถิดพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงจำนวนของพวกเขา ไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา เว้นแต่ส่วนน้อยดังนั้นเจ้าอย่าได้โต้เถียงกันในเรื่องของพวกเขาเลย นอกจากการโต้เถียงที่ประจักษ์ชัด และอย่าสอบถามผู้ใดในเรื่องของพวกเขาเลย

وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อเจ้าลืมและจงกล่าวว่า บางทีพระผู้อภิบาลของฉัน จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้ แก่ฉัน และพวกเขาพำนักอยู่ในถ้ำของพวกเขาสามร้อยปี และเพิ่มอีกเก้าปีกล่าว จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าลอทรงรู้ดียิ่งว่าพวกเขาบำนักอยู่นานเท่าใดสำหรับพระองค์นั้นทรงรู้สิ่ง พ้นญาณวิสัยในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นชัดและทรงฟังชัดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีผู้คุ้มครองใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงรับรู้ผู้ใดเข้าร่วมเป็นภาคี ในการปกครองของพระองค์วัตลุมาอูฮียอิลัยกมินกิตาบรับบิก لا مبدل لكلماته ด ل ن تجد من دونه م และจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การแก่เจ้า จากคำพีของพระ ผู้อภิบาลของเจ้า ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลย นอกจากพระองค์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 และจงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับผู้วิงวอนขอต่อพระผู้วิบาลของพวกเขา ทั้งยามเช้าและยามเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์ และอย่าให้สายตาของพวกเจ้าหันเหออกจากพวกเขา ขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตในโลกนี้ แต่เจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาละเลย จากการรำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขา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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธา และผู้ใดไม่ประสงค์ก็จงปฏิเสธ แท้จริงเราได้เตรียมไฟนรกไว้สำหรับพวกอาธรรม ซึ่งกำแพงของมันได้ล้อมรอบพวกเขา แต่ถ้าพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือ ก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ำเสมือนน้ำทองแดงเดือดลวกใบหน้า มันเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้า และเป็นที่พำนักที่เลวร้ายอินนัลลดีนอามนูวะอามิรุสซาลิฮาตอิน ما لا ن อ ي ع أجر من أ ح สน ع م ل ลาถ้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลาย แน่นอนเราจะไม่ให้การกระทำดีของพวกเขาต้องสูญหาย أولئك لهم ج น ا ت عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พำนัก มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขา ในสวนสวรรค์พวกเขาจะรับประดับกำไลทอง และสวนเสื้อผ้าสีเขียวที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบนอนเอกเนกอยู่บนเตียงในสวนสวรรค์ เป็นการตอบแทนที่ดียิ่ง และเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยม واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا และจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์หนึ่งแก่พวกเขาคือชายสองคน เราได้สวนองุ่นสองแห่งแก่คนทั้งสอง และเราได้ล้อมสวนทั้งสองไว้ด้วยต้นอินทผลัม และเราได้ทำให้พืชพันธุ์ระหว่างสวนทั้งสองด้วย แต่ละสวนทั้งสองนี้ ได้ออกผลของมันอย่างสมบูรณ์ ไม่เคยลดน้อยแต่อย่างใด และเราได้แม่น้ำไหลผ่านสวนทั้งสอง และเขาได้รับผลผลิต ดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขาขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่า ฉันมีทรัพย์สินมากกว่าเจ้า และมีบริวารมากกว่าเขาได้เข้าไปในสวนของเขา โดยที่เขาเป็นผู้อาธรรมต่อตัวของเขาเองเขากล่าวว่า ฉันไม่คิดว่าสวนนี้จะพินาศไปได้เลย أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا และฉันไม่คิดว่าวันอวสานของโลกจะมีขึ้น และหากว่าฉันจะถูกให้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉัน แน่นอนฉันจะกลับไปพบที่กลับที่ดียิ่งกว่านี้ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا เพื่อนของเขากล่าวแก่เขา ขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่า ท่านเลรคุณต่อพระผู้ทรงสร้างท่านจักดื่ม แล้วจัดเชื้ออสุจิแล้วพระองค์ทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์ตรานั้นหรือแต่ฉันเชื่อว่าพระองค์คืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉัน และฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉันเป็นอันขาดแล้วทำไมเล่าเมื่อท่านเข้าไปในสวนของท่าน ท่านควรกล่าวว่าสิ่งที่ล้อทรงประสงค์ ย่อมเกิดขึ้นไม่มีพลังใดๆที่ช่วยเราได้ นอกจากที่อัลลอฮ์เท่านั้นหากท่านเห็นว่าฉันด้อยกว่าท่านทางด้านทรัพย์สินและลูกหลานฉ ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ดังนั้นบางทีพระผู้อภิบาลของท่านจะทรงประทานในท่านดีกว่าสวนของท่าน และจะทรงส่งสายฟ้าฟาดลงที่สวนของท่าน แล้วมันจะกลายเป็นที่ดินโล่งเตียน أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا และผลผลิตของพวกเขาจะถูกทำลายหมดแล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไป และมันพังภาพลงมา และเขากล่าวว่า โอ้ หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉัน ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا และเขาไม่มีพรรคพวกที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ด้วยเหตุนั้น การช่วยเหลือคุ้มครองเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงสัจจะและพระองค์ทรงดียิ่งในการตอบแทนและทรงดียิ่งในบ้านปลาย و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 ดังนั้นพืชผลในแผ่นดินก็จะคลุกเคล้ากับน้ำแล้วมันก็แห้งกรังเป็นเศษเป็นชิ้น ซึ่งลมจะพัดมันให้ปลิวว่อนและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอัลลลลมาาวบนนนูซีตุฮ المال ดุนยาวัลบาคียาตุส الدنيا والباقيات ا ل ص รับบิกะตาว د บันวะขัยรุนอามลา ทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นเป็นเครื่องประดับ ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และความดีทั้งหลายที่จีรังนั้น เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้า และเป็นความหวังดียิ่งและจงรำลึกถึงวันที่เราได้ให้เทือกเขาเคลื่อนย้ายไป แล้วเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบ แล้วเราจะชุมนุมพวกเขา ดังนั้นเราจะไม่ให้ผู้ใดออกไปจากพวกเขาเลยและพวกเขาจะถูกนำมายืนเป็นแถวต่อหน้าพระผู้อภิบาลของเจ้า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 และพวกเขาได้พบสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ ปรากฏอยู่ต่อหน้า โดยที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่อาธรรมต่อผู้ใดเลย وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق ع ร أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้กล่าวแก่มาลายกาว่า จงคารวะต่ออาดัมพวกเขาก็แสดงการคารวะเว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจำพวกยิน ดังนั้นมันจึงฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้อภิบาลของมัน และพวกเจ้าจะยึดเอามันและวงวานของมัน เป็นผู้คุ้มครองอื่นจากข้ากระนั้นหรือ ทั้งๆทที่พวกมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้า มันช่างชั่วช้าจริงๆ ในการแลกเปลี่ยนสำหรับพวกอาธรรมม ا أ ش ه د ت ม م خلق السماوات والأرض ولا خلق أ ن ف س ه ม ข้าไม่ได้เอาพวกมันมาเป็นพยานในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้ในการสร้างตัวพวกมันเองและข้าไม่ได้เอาผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดมาให้ความช่วยเหลือและ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا และจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าจงเรียกผู้พาคีของข้าที่เจ้ากล่าวอ้างนั้น แล้วพวกเขาก็ร้องขอให้พวกมันช่วยเหลือ แต่พวกมันจะไม่ตอบรับพวกเขาและเราได้กำหนดให้มีแหล่งพินาศระหว่างพวกมันกันเอง ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا และพวกกระทำผิดมองเห็นไฟนรก พวกเขาก็รู้ว่าแน่นอน พวกเขาจะตกลงไปในนั้น และพวกเขาจะไม่พบทางรอดจากมันไปได้ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا และเราได้ชี้แจงแก่มนุษย์ในอัลกุรอานนี้แต่ละตัวอย่าง แต่มนุษย์ชอบโต้เถียงในเรื่องต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่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 และการขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา เว้นแต่จะให้ตัวอย่างแต่การก่อนมาอย่างพวกเขา หรือให้การลงโทษลงมาอย่างพวกเขาต่อหน้าต่อตาและ واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا และเราไม่ได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดี และเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะโต้แย้งด้วยความเท็จเพื่อทำลายล้างสัจธรรมด้วยมัน และพวกเขายึดเอาวงการทั้งหลายของข้าและสิ่งที่ถูกตักเตือนเป็นการล้อเลียนว่ามันอัลลมมิมมันซุกรบิอายาติรับบิฮิฟะอัรดอันฮาวะนสยมากัดดมัตยดาอินนาจัลนาอัลากลูบิฮิมอัคินนะกันอัยยัฟกฮูวะฟีอาดานิฮิมวะกรา وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึกด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาก็หันหลังห่างออกไปแล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของเขาประกอบเอาไว้แท้จริงเราได้ทำฝาผิดไว้บนหัวใจของพวกเขา ในการที่พวกเขาจะเข้าใจ และในหูของพวกเขานั้นหนวก

หากพระองค์จะทรงเอาโทษพวกเขาตามที่พวกเขาได้สะสมเอาไว้ แน่นอนพระองค์จะทรงเร่งการลงโทษแก่พวกเขา แต่สำหรับพวกเขา มีกำหนดเวลา ซึ่งพวกเขาจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น และตำบลเหล่านั้นเราได้ทำลายพวกเขาเมื่อพวกเขาอายุติธรรม และเราได้กำหนดเวลา สำหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้ว وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا และจงรำลึกถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มยูซะอิบนูนุนของเขา ว่าฉันจะยังคงเดินต่อไปจนกว่าจะบรรลุสู่ชุมทางแห่งสองทะเล รือฉันจะคงเดินต่อไปอีกหลายปีดังนั้นเมื่อทั้งสองถึงชุมทางระหว่างทะเลแล้ว ทั้งสองลืมปลาของเขาดังนั้นมันจึงหาวิธีของมันลงทะเลไปตามทาง فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا นเมื่อทั้งสองเดินทางเลยต่อไปอีกเขาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่า จงนำอาหารกลางวันของเราออกมา ความจริงเราได้รับความลำบากจากการเดินทางของเราในครั้งนี้กลาอรไกอิอวัยนาอิลัสัครติฟอินนีนีตุลฮูตวมาอันซานีฮุอิลลัชชัยตานอันอัุรเขาคนรับใช้บอกว่า ท่านเห็นดอกหรือ เมื่อเราพำนักอยู่ที่ก้อนหินแท้จริงฉันลืมที่จะพูดถึงเรื่องกล่าวและไม่มีผู้ใดที่ทำให้ฉันลืมกล่าวถึงมัน นอกจากชายตอนและมันก็หาทางลงทะเลอย่างน่าประหลาดใจแท้เขากล่าวว่า นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการหา ดังนั้นทั้งสองจึงหวนกลับตามร่องรอยไปที่เดิม فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما และทั้งสองได้พบบ่าวคนหนึ่งจากวงบ่าวของเรา ที่เราได้ประทานความเมตตาจากเราให้แก่เขา และเราได้สอนความรู้จากเราให้แก่เขา قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا มูซาได้กล่าวแก่เขาว่า ฉันจะขอติดตามท่านไปได้ไหมโดยให้ท่านสอนสิ่งที่ท่านได้เคยเรียนรู้มาแก่ฉัน ตามแนวทางที่เที่ยงตรงเขาข้อเท็จกล่าวว่า แท้จริง ท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมกับฉันได้และท่านจะอดทนได้อย่างไร ในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อย่างถ่องแท้เขามูซากล่าวว่า หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ ท่านจะรู้ว่าฉันเป็นผู้อดทน และฉันจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของท่าน เขาพอติกล่าวว่า ดังนั้นถ้าท่านติดตามฉันก็จงอย่าได้ถามถึงสิ่งใดๆ จนกว่าฉันจะเล่าเรื่องนั้นให้ท่านฟัง فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางจนกระทั่งเมื่อทั้งสองลงเรือเขาก็ตดจึงเจาะเรือให้เป็นรูเขามูซากล่าวว่า ท่านเจาะรูมันเพื่อให้คนที่อยู่ในเรือจมน้ำตายกระนั้นหรือ โดยแน่นอนท่านได้นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่งเขาข้อตริกกล่าวว่า ฉันไม่ได้บอกหรือว่า แท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทน ร่วมไปกับฉันได้เขามูซากล่าว ปรดอย่าเอาโทษกับฉันเลยในสิ่งที่ฉันลืมและอย่าบังคับฉันให้ลำบากใจในเรื่องของฉันเลย ดังนั้นเขาทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไป จนกระทั่งเมื่อทั้งสอง พบเด็กคนหนึ่ง เขาก็ติดจึงฆ่าเด็กคนนั้นเขามูซากล่าวว่าท่านฆ่าชีวิตบริสุทธิ์ โดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดต่อชีวิตอื่นกระนั้นหรือ แน่นอน ท่านทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งเขาก็ติดได้กล่าวว่า ฉันไม่ได้บอกกับท่านหรือว่า แท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้ ข้าะมามูซากล่าวว่า หากฉันถามสิ่งใดจากท่านหลังจากนี้ ท่านอย่าพบฉันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอีกเลย แน่นอน ท่านมีข้อแก้ตัวจากฉันพอแล้ว فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไป จนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบชาวตำบลหนึ่ง ทั้งสองได้ขออาหารจากชาวเมืองนั้น แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะต้อนรับทั้งสอง ต่อมาทั้งสองได้พบกำแพงแห่งหนึ่งกำลังจะพังลงมา แล้วเขาก็ทำให้มันตรง เขามูซากล่าวว่า ถ้าท่านประสงค์แน่นอนท่านจะเอาค่าแรงตอบแทนจากมันได้ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا เขาก็ตรีกล่าวว่า นี่คือการแยกจากกันระหว่างฉันกับท่าน ฉันจะบอกท่านถึงความหมายที่ท่าน ไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นได้ อัมมัสีนะฟะกานัตลิมซาฟีนยะอ์มลูนฟิลบะริฟะอรัดตุอันออีบฮาวะกานวะรอฮุมมะลิกุนยะคุดกุลซะฟีนะิกัศบาส่วนเรื่องเรือเดินทะเลนั้น ปรากฏว่ามันเป็นของพวกผู้ขัดสนทำงานอยู่ในทะเล ฉันตั้งใจจะทำให้มันมีตำหนิ เพราะเบื้องหลังพวกเขานั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่ง คอยยึดเรือดีๆ ทุกลำโดยใช้อำนาจและส่วนเรื่องของเด็กนั้นก็คือ พ่อแม่ของเขาเป็นผู้ศรัทธา เรากลัวว่าเขาจะเขี่ยวเข็นให้ทั้งสอง ตกอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธศรัทธา فأردنا أ يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ดังนั้นเราปรารถนาฆ่าเขาโดยหวังว่า พระผู้บานของเขาทั้งสอง จะทรงเปลี่ยนลูกที่ดีกว่าให้แก่ทั้งสอง มีความบริสุทธิ์กว่าและมีความเมตตาแก่ทั้งสองมากกว่าและ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسبع عليه صبرا และส่วนเรื่องของกำแพงนั้น มันเป็นของเด็กกำพร้าผู้ชายสองคนที่อยู่ในเมือง และใต้กำแพงนั้นมีขุมทรัพย์ของเขาทั้งสอง และพ่อของเด็กทั้งสองก็เป็นคนดี ดังนั้นพระผู้อภิบาลของท่าน ประสงค์ให้เด็กทั้งสอง บรรลุสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และจะให้เขาทั้งสองเอาสมบัติของเขาทั้งสองออกมาเอง เป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของท่าน และฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นตามความพอใจของฉัน นั่นคือความหมายที่ท่านไม่สามารถมีความอดทน ต่อสิ่งนั้นนั้นได้และพวกเขาก็จะถามเจ้ามูฮัมหมัด เกี่ยวกับสุลกรไนจงกล่าวเถิด ฉันจะเล่าเรื่องของเขาแก่พวกเจ้าอินนามักกันนาละหูฟิลอัรดวะอาตัยนาหุมินคุลลชัยอินซบะบาแท้จริง เราได้อำนาจแก่เขาในแผ่นดิน และเราได้ให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นเขาจึงมุ่งไปทางหนึ่ง คือทางทิศตะวันตก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 เขาพบมันตกลงไปในน้ำขุ่นดำและพบณที่นั้นชนกลุ่มหนึ่ง เราอัลลอฮ์กล่าวว่า โอ้ซุลกรนยเจ้าจะลงโทษพวกเขาหรือทำความดีต่อพวกเขาข ا ل أ م เขาสุลกรไนกล่าวว่า ส่วนผู้ที่อาธรรมนั้น เราจะลงโทษเขา แล้วเขาจะถูกนำกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเขาดังนั้นพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างรุนแรงและ และส่วนผู้ศรัทธาแล้วก็ประกอบความดีนั้น สำหรับเขาคือการตอบแทนที่ดีและเราจะพูดกับเขาในกิจการงานของเราอย่างง่ายๆและเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่งทางทิศตะวันออกจ จนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปยังดินแดนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาพบมันขึ้นเหนือกลุ่มชนหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้กระทำที่กำบังแดดให้แก่พวกเขาเช่นนั้นแหละ เราอย่างรู้ข่าวคราวที่เกี่ยวกับเขาแล้วเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่งไปทางเหนือ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا จนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปถึงบริเวณระหว่างผาทั้งสอง เขาได้พบกลุ่มชนหนึ่งที่เชิงภูผาทั้งสองนั้น ซึ่งพวกเขาเกือบจะไม่เข้าใจคำพูดกันเลย قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا พวกเขากล่าวว่าโอ้ซุลกรนะแท้จริงยะยุดและมะยุดนั้น เป็นผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินนี้ ดังนั้นเราขอมอบบรรณาการแด่ท่าน เพื่อท่านจะได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างพวกเรากับพวกเขา قال ما เขาสุลกรนายกล่าวว่า สิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันได้อำนาจแก่ฉันดียิ่งกว่า แต่นั้นพวกเจ้าจงช่วย ฉันด้วยกำลัง ฉันจะสร้างกำแพงที่แข็งแรงกั้นระหว่างพวกท่านกับพวกเขาอาตูนีซุบรัลฮดีด حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا พวกท่านจะเอาเหล็กท่อนโตๆมาให้ฉันจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ทำให้บริเวณภูเขาทั้งสองเสมอกันเขาก็กล่าวว่า จงเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลมจนกระทั่งเมื่อเขาได้ทำให้มันร้อนเป็นไฟ เขากล่าวว่า ปล่อยให้ฉันเททองแดงล้อมลงไปบนมัน ดังนั้นพวกเขา ยายูดและมายูดก็ไม่สามารถจะข้ามมันได้ และไม่สามารถจะขุดโพรงผ่านมันไปได้เขาสุลกรนยกล่าวว่า นี่คือความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของฉัน ดังนั้นเมื่อสัญญาของพระผู้บานของฉันมาถึง พระองค์จะทรงทำให้มันพังทลาย และสัญญาของพระผู้ภิบาลของฉันนั้นเป็นจริงเสมอและวันนั้นเราจะปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาปะทะกับอีกบางส่วน และสังจะถูกเป่าขึ้น แล้วเราจะรวมพวกเขาไว้ทั้งหมดและวันนั้นเราจะนำนรกยานนำมาเสนอแก่พวกปฏิเสธศรัทธาคือบรรดาผู้ที่ดวงตาของพวกเขาถูกปกปิดจากการระลึกถึงข้า และพวกเขาไม่สามารถที่จะได้ยินอฟฮสบัลลดีนกฟรูอันยัตตขดูอิบาดีมินดูนีอวลยาอินนาอัตดนาจฮันนมลิลกาฟิรีนนุซุลาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้คิดแล้วหรือว่า พวกเขาจะยึดเอาพวงบ่าวของข้าอื่นจากข้า เป็นผู้คุ้มครองได้ แท้จริง เราได้เตรียมนรกยานนำไว้เป็นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าเราจะแจ้งให้พวกท่านทราบเอาไหม ถึงบรรดาผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงานคือบรรดาผู้ที่การขวนขวายของพวกเขาสูญสิ้นไปในการมีชีวิตในโลกนี้ โดยที่พวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาทำความดีอยู่แล้ว أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا เขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขา และการพบปะกับพระองค์ดังนั้นการงานของพวกเขาจึงไร้ผล และในวันกิยามะเราจะไม่ให้มันมีค่าแก่พวกเขาเลยนั่นแหละการตอบแทนของพวกเขาคือนรกยานนำเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและพวกเขายึดเอาองค์การทั้งหลายของข้าและบรรดารอซูลทั้งหลายของข้า ป็นที่ล้อเล่นอินนัลลดีนอามานูวะอามิลุสซาลิฮาติกานัตละฮุมจันนาตุลฟิดดาวสนุซุลาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีสำหรับพวกเขานั้น จะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟื้นดาวเป็นที่พำนักพวกเขาบำนักอยู่อย่างถาวรในนั้น โดยที่พวกเขาประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงใจไปจากมันกล่าวว่าถ้าบหรมิดาดัลลิคัลิมาติรับบีลนักดัลบหรกับลอันตันฟดคลิมาตรับบี ولو جئنا بمثله مددا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากว่าทะเลเป็นน้ำหมึกสำหรับบันทึกพจนาตของพระผู้อภิบาลของฉัน แน่นอนทะเลจะเกิดแห้ง ก่อนที่พจนาของพระผู้อภิบาลของฉันหมดสิ้นไปแม้ว่าเราจะนำมันเยี่ยงนั้นมาเป็นน้ำมึกอีกก็ตามกลอินนามาอนบชรุมมิทลุคุมยูฮาอิลัยยอันนามาอิลาฮุคุมอิลาฮุวาฮิด

แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียว แต่นั้นผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้อิบาลของเขา ก็ให้เขาประกอบการงานที่ดี และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพพระดีต่อพระผู้อภิบาลของเขาเลย